zeer berge gegaan het, hulle leiers was Pelatia, Miaria, Rifaya en Isiel sien van Jeshi. Hulle het die Amalite wat oorgeblij het, doodgemaak, en hulle woon nou nog daar.